sabru qanoat iymonning ziynati jamiyatning farog'atidir olamdagi yechimsizdek tuyulgan minglab muammolar sabr nomli hikmat og'ushida yechim topadi sabru qanoat insonga xalq ichida izzat obro' oxiratda alloh taolo rizosidir bu sinov dunyosidan faqat sabrli kishilargina poklanib chiqadilar holbuki foniy dunyo poklik nurlari bilan chulg'anib tug'ilgan insonni nopoklik to'rlariga o'ralib qolishiga ham xizmat qilishi mumkin buning boshi esa sabrsizlik bo'ladi sabr iymonning bir ustunidirki sharqda bu so'z bu tushunchaning oliy darajat topishi shundandir odamlar boylikni turlicha tushunadilar kimdir uni oltin kumush turli xil va rangdagi pullarda kimdir mansabu martabada yana kimdir shon shuhratda ko'radi ammo qanoat kimningki hayot tarzi yashash mezoniga aylangan bo'lsa asl boy odam o'shadir darhaqiqat sabru qanoat shunday boylikki uning sohibi bo'lgan kishi yaxshiyu yomonga mulkdoru mansabdorga muhtoj bo'lmaydi muhtojligini sabr bilan sir saqlaganlar esa el yurt o'rtasida obro' topadi inson tabiati shundayki to'rt muchasi sog' bo'lib tilangan yalingan kimsalarga nafratomuz qaraydi ammo sabr qanoatli kishi nafratini oshkor etmaslikka o'zida kuch topa oladi muhtojga sadaqa qilar ekan bir yo'la uchta yaxshilik qiladi va olgan savobi ziyoda bo'ladi birinchidan bir muhtojning hojatini chiqarib bezovta ko'ngliga malham bo'ladi ikkinchidan bu bilan jamiyatda muayyan muvozanat yuzaga kelishiga hissa qo'shadi uchinchidan o'zida sabrdek ulug' fazilatning yanada kuchayuvini ta'minlaydi mashhur faylasuf aflotun go'zal axloqli inson badxulq kishilarning qilmishlariga sabr qilgan insondir degan ekan jamiyat go'zal xulqli insonlarga boy bo'lganidek badxulqlarga ham to'lib toshgan zero badxulqlar tomonidan keladigan zulmlarga sabr etish o'ta og'ir ishdir ammo iymon sohiblari uchun bunday ish og'ir emas balki savob va ajr topmoq vositasidir rivoyat qilishlaricha hazrati oysha onamizning badfel bir xizmatkorlari vafot etibdi oyisha onamiz bundan nihoyatda g'amgin bo'libdilar bu holni ko'rganlar hayron bo'lib so'rashibdi nega buncha xafasiz oyisha onamiz bunday javob beribdilar marhum yomon xulqli edi uning barcha yomonliklariga sabr qilar edim sabr bilan topayotganim ushbu savobdan ajraganimga xafaman jamiyatda insonlar bilan munosabatda keladigan ozorlar ularga qanoatli bo'lish ham allohning sinovidir iymon qanoat ne'matiga da'vogar har qanday kishi bunday sinovga mahkumdir berilguvchi savob darajasi ham sabrning miqdoriga yarasha bo'ladi haqiqiy iymon egalari yaratganning har bir sinoviga allohning rahmati va marhamati tufayli noil bo'ladilar o'tgan payg'ambarlarimizdan hazrati ayyub alayhissalomning sabrlari shunday sabrga dalil bo'larlikdir alloh taolo qur'oni karimda marhamat qiladi ayyubning parvardigorga nido qilib parvardigorim meni balo ushladim o'zing rahm shafqat qiluvchilarning rahmlirog'idirsan deb iltijo qilgan paytini eslang bas biz uning duosini mustajob qilib undagi ziyon zahmatni ketkazdik hamda o'z huzurimizdan mehribonlik ko'rsatib barcha ibodat qilguvchilarga eslatma ibrat bo'lsin deb ayyubga ahli oilasiga va ular bilan qo'shib yana o'shalarning mislicha bola chaqa ato etdik payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilar sabr uch xil bo'ladi taomga sabr qilish musibatga sabr qilish va gunohdan tiyilish uchun sabr qilish kim musibatga sabr qilib uni go'zal suratda qaytarsa alloh unga uch yuz darajani yozadi kim toatga sabr qilsa alloh unga 700 darajani yozadi va kim gunohdan sabr bilan tiyilsa alloh unga 900 darajani yozadi har darajaning orasi yerning tagidan to arshgacha bo'lgan masofaning ikki barobaridir ibn abbosdan shunday rivoyat qilinadi alloh taolo lavhul mahfuzda yozgan birinchi narsa men ollohman mendan boshqa iloh yo'q muhammad mening elchimdir kimki qazoi qadarimga o'zini topshirsa balolarimga sabr etsa va ne'matlarimga shukur qilsa uni siddiq deb yozaman va qiyomat kunida siddiqlar bilan turgizaman kim qazoyi qadarimga taslim bo'lmasa va balolarimga sabr etmasa ne'matlarimga shukur qilmasa mendan boshqa ilohni topib olsin zero qiyomatning azobi qattiqdir agar kimki haqdan kelgan hamma narsani sabr bilan ehson deb qabul etsa nafsining istaklariga tizgin sola olsa unday odam haq va xalqqa manzur bo'ladi haq uning gunohlarini kechiradi demak sabr qanoatning mezoni iymonda ajr mukofoti Alloh huzurida ekan sabr yo'lida chekilgan g'am va istiroblar behuda emas balki komil iymon yo'lidagi xayrli istiroblar ekan fors yurtidan bo'lgan ikki do'st xitoy tomon safar qilishadi ularning biri taqdiri azal hukmiga qanoat qiluvchi sabrli ikkinchisi qanoatsiz sabrsiz edi yo'lda ketayotib yarmi yerda ko'milib yotgan bir oddiy toshga ko'zlari tushdi o'qib ko'rsalar toshga shunday hikmatli so'zlar yozilgan ekan kimki mashaqqatla toshning orqa tomonini aylantirsa bir vayrona ostida yashiringan xazina haqidagi xabarni o'qiydi agar mehnatdan qochmasa o'sha xazinaga ega bo'ladi ushbu so'zlarga parvo qilmagan kishi uchun esa sabr va qanoatdan ortiqroq xazina yo'qdir tamagir xatni o'qigach hayosizligini oshkor etdi undagi ta'magirlik qoni ko'pirib harakatga tushdi xazina vasvasasidan tishlarini jipslashtirib tosh ostini kavlashga tushib ketdi qanoatli kishi bu toshga beparvo nazar solib yo'lida davom etar ekan dedi bu qanday vaqt sarflashga arzigulik xazina bo'ldiki mening qanoat xazinamdan ortiq bo'lsin agar tangri xohlasa tosh yorilib xazina menga peshvoz chiqishiga shubha yo'q sabrli kishi tonggacha yo'l yurib sahar payti shahar darvozasiga yetdi shaharning darvozalari juda ko'p edi ammo u ulug'ligi bois hammadan oldin shaharga kirdi darvozadan kirar ekan haloyiqning o'zi tomon yugurayotganini ko'rdi keyin bilsaki bu elning podshohi o'lsa uning o'lganini hammadan sir tutilar shahar darvozasidan birinchi kirgan kishi esa boshiga toj qo'liga shohlik uzugi taqilib podshoh ko'tarilar ekan xullas qanoatli kishini xalq va lashkar boshiga shoh qilib ko'tardilar ganj vasvasasiga bandi bo'lgan hamrohi esa ming mashaqqat bilan toshni boshqa tomonini o'girdi yozuvni o'qisaki tamagirlik azob va mashaqqat keltiradi deb yozilgan ekan ko'ringki sabrli kishining sabri uni shohlikka ko'tardi ta'magir esa o'z fe'li tufayli mashaqqat chohiga tushdi qanoatli kishi xazina egasi bo'lish ehtimoli bo'lganda ham allohga tavakkal qildi sabr qanoatni eng katta boylik deb bildi toshdagi yozuvning sabr qanoat boridan yaxshiroq degan hikmatning mazmuniga tushunib yetdi natijada musofir yurtga shoh bo'lib kirdi sabrsiz ta'magir kishi esa o'zini ming mashaqqatga solib o'zining ta'magirligini badbaxtligini anglaganida kechikkan edi ushbu hikoyatda ramziy ma'no yashirin bu o'rinda forsdan chingacha bo'lgan yo'l umr shahar jannat shohlik esa sabrning maqsadi asliga yetishuvidir sabrsiz kishi esa umr yo'lida sabrsizligi uchun arosatda qoldi xalqimiz hayotda uchraydigan bunday holatlarni sabr qilsang qo'radin halvo bitur tamagir kunda g'amgin maqollarida donolarcha muhrlagan